2016 թվականի ապրիլի 2-ն էր այսօրվա պես արևոտ էր։ Ուղիղ 6 տարի առաջ այսօրը Հայաստանն ու Արցախը կրկին մարտի երան հանուն հայրենիքի խաղաղ ու արևոտ լուսաբացների։ Մի քանի օրվա ընթացքում զոհվեցին 100-ից ավելի երիտասարդներ։ Ապրիլյան պատերազմը 44 օրա պատերազմի նախերկանքն էր։ Այսօր շատերն են այս կարծիքին, բայց ինչ դասեր ենք մենք քաղել քարորյա պատերազմից, թույլ չտալու համար նոր, ավելի մասշտաբային պատերազմ։ Պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը ցավով է նշում, որ մենք ավելի շատ դասեր ենք քաղել 44 օրա պատերազմից։ Պատճառը մասշտաբներն ու կրած կորուստներն են։ Բայց այսօր էլ մենք կանգնած ենք նոր սպառնալիքների առջև եւ սա եւս մեկ անգամ հուշում է, որ անընդհատ պետք է զգոն լինել եւ բարելավել սեփական անվտանգային պաշտպանական համակարգը մենք պետք է միշտ բարձր գնահատենք, հավուր պատշաճի գնահատենք մեր զինծառայողների, այդ թվում զոհերի զողողությունը։ Դիրքում կանգնածներին արժևորենք, նրանց թիկունքին լինենք, նրանց կողքին լինենք եւ նաեւ վիրավորների, զոհվածների, ընտանիքների հանդեպ պատշաճ ուշադրություն դարձնենք, որպեսի հասկանանք, որ մեզ համար ամենաթանկը մեր պաշտպանությունն ու մեր անվտանգությունն է եւ մեր զոհված տղաները իրենց համար ամենաթանկը վճարել են, տվել են հանուն մեզ համար ամենաթանկի եւ մենք հավերժ պետք է երախտապարտ լինենք նրանց մեր գործերով Ժամանակակից արագ փոփոխվող աշխարհում յուրաքանչյուր ուշացում հղի է նոր կորուստներով։ Ապրիլյան պատերազմի արդյունքները չստիպեցին մեզ լրջությամբ հանգալել այն հասունացող սպառնալիքները, որոնք հնարավոր դարձրեցին 44-օրյա պատերազմը, ասում է ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Գագիկ Բաղունցը։ Նրա խոսքով վերջին օրերի իրադարձությունները եւս մեկ անգամ տագնապի ազդանշան են առ այն, որ մենք կանգնած ենք լուրջ մարտահրավերների առջև։ Ու կարծում եմ հասունացել է լրջացման, ամենայն լրջացման պահը, երբ մենք պետք է օր առաջ ունենանք հետագա քայլերի հստակ ծրագիր եւ յուրաքանչյուրս պետք է իր պատասխանությունը զգա ու ավելորդ խոսակցություններից ձերծ գնալով անի իրենից ամեն ինչ հնարավոր ամեն ինչը որպեսզի մենք կարողանանք դիմակայել այս բոլոր սպառնալիքներին Ապրիլյան պատերազմի օրերին հայ ժողովուրդը որպես հավաքականություն դրսևորվեց իր լավագույն ворակներով, ասում է արդարություն խմբակցության падգամավոր Մետաքսե Հակոբյանը, բայց ապրիլյանից հետո մենք չհասկացանք, որ մեզ սպասում ավելի լայնամասշտաբ պատերազմ, կամ էլ հասկացանք, պարզապես չէինք ուզում ընդունել դա։ Ես կուզեմ մի երկու տարբերություն ուղղակի ասել։ Ընդհանրապես 20 թվականի պատերազմից 4 տարի առաջ էր եւ մեր ժողովուրդը հիշում ենք բոլորս համախմբված այնքան մարդ կար Արցախում, որ մենք նույնիսկ կոչերով խնդրում էինք, որ բավական է մենք տեղ չունենք արդեն ոչ դիրքերում, ոչ քաղաքում, ոչ գյուղերում համախմբված բոլորը պատրաստ էին պայքարել եւ գիտակցելով որ այդտեղ նաեւ զոհվելն է հնարավոր բայց պայքարում էին բոլորը ու դրանից 4 տարի անց մեկ էլ բարձվեց մեր մեր ժողովրդի խեղճ ու գրակ չպայքարող ինչի արդյունքում մենք կորցրեցինք մեր հայրենիքը եւ մեր այս հերոս տղաներին հազարներով Արցախյան երրորդ պատերազմում զոհված եւ անհետ կորածների հարազատների միության նախագահ Արմեն Ասրյանի խոսքով ապրիլյան քարորիայից հետո մեծ ժամանակ եւ հնարավորություններ ընձեռվել մեր ցխալներն ու բացթողումները հասկանալու եւ շտկելու համար, բայց արդյունավետ քայլեր այդպես էլ չձեռնարկվեցին։ Ցավոք սրտե ունեցանք այն, ինչ ունեցանք, եւ ներկայությամբ եւս իրավիճակը լարված է եւ վտանգ կա լրջագույն ձևերով եւ ինձ թվում է պետք է գերլարել մեր ուժերը, համախմբվել չկրծել իրար կոկորտ, այլ մտածել զուտ երկրի մասին, երկրի անվտանգության մասին։ 2016-ի ապրիլին նահատակված հերոսների հիշատակին հարգանքի տուրք են մատուցել նաև աշակերտներ եւ ուսանողներ։ Ապրիլի 2-ը այն օրերից է, որ մենք պարտավոր ենք հիշել, իսկ չհիշելը կարծում եմ հանցագործություն կլինի։ Համասանից շատերը եւ ապրիլյան պատերազմում եւ այս պատերազմում իհարկե զոհեր ցավոք ունեցել ենք, բայց պետք է իմանանք, որ պատերազմը եւ զոհերը բնականաբար պետք է լինեն եւ ցավոք ստի լինում են այդ զոհերը։ Կարծում եմ այդ զոհերին հիշելը մեր կողմից ամենափոքր քայլն է, որ կարող ենք անել։ Ապրիլյան պատերազմը հայ ժողովրդին տվեց նոր հերոսներ, ցավոք նաև նրանց կյանքերի գնով։ Անցել է 6 տարի, հերոսացած տղաների թիվը բազմապատկվել է, բայց խաղաղությունը հանուն որին նրանք մարտի ելան, Արցախում այդպես էլ չի հաստատվել, դեռ չի հաստատվել։ Վիկտորիա Սարգսյան, Արցախ լրատվական։